bananirwe burundu mama mama nshorera umuceri nshorera umuceri mama basi bitunguru ikiganiro mushikirizwa na radiyo isanganiro ikiganiro ku bijyanye n'ubutunzi ndabaramukije mwebwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri uno mwanya wahariwe ikiganiro tungutunganirwe Burundi tukaba tugiye kuraba inyungu iri mu gukorera hamwe mu gihe abantu bakora umwuga kanaka baba biyunze bagashyira ingufu zabo hamwe kugira ngo barushirizeho kwiteza imbere mu butunzi muri uko kwiyunga rero tugiye gushimikira ku bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe bo muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura bafashe umugambi wo kwiyunga mu gushingishira mu byo mu bwoko bwa koperative babifashijwemo n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse afrabu mu kubaha inyigisho bamwe muri abo bakenyezi bakaba bagiye kutuyagira igituma bahisemo gushinga koperative n'ikibamariye umuhinga yanonosoye ibijyanye no gushinga amashyirahamwe y'ubutunzi nawe akaba agiye kudusigurira itandukaniro rya koperative n'ayandi mashyirahamwe n'akamaro ko gukorera hamwe mu ishyirahamwe rirondera inyungu kino kiganiro mwagiteguriwe nanjye Didier Niyonzima nkaba nsubiye kubaha ikaze ariko usanga ntiuranyegeje agatima urandyohera by'ukuri pe ndayishimiye sauda ni umukenyezi asanzwe akora urudanda za rutonja bukambibe aba muri komine mutimbuzi muri zone gatumba dusanze we n'abandi bakenyezi basangiye umurimo bavuye mu nama yo gutunganya neza ibikorwa bya koperative yabo amenyesha ko basanze gukorera hamwe bibafasha kwiteza imbere niyo mpamvu twifujije gukorera hamwe kugira ngo turabe ko twiteza imbere none mugereranije n'ukuntu mwari musanzwe mukora kumbure mu gihe umwe wese yakora ukwiwe n'uko mubaza yuko mugiye gukorera hamwe muri koperative murabona yuko bigiye guhindura iki neza na neza na cyane cyane mu bijyanye n'inyungu mu kazi musanzwe mukora bigiye kudufasha kuko mbere twa buri muntu yakora ibyiwe ni uko twaronse inyigisho duhawe na afurabo turayishimira ko yaduhaye inyigisho ubu tukaba tumaze kumenya ukuntu umukenyezi yo imbere ukuntu umuntu yocuruza ukuntu umuntu yomenya uko inyungu ukamenya ukuntu wungutse n'ukuntu wahombye ariko mbere twakora nyine mu kuko baca bavugirwa n'urwego rwa koperative ngo kandi bararonka n'inyungu y'amafaranga yabasha ni ukuri sinubesha nkiri kubw'iwanje jenyene nta kintu na kimwe nigeze nunguka kuko ibyo byose nabikora ndi nyamwigendaho ukamengo nta nyungu nigeze ndabironkamo kuko naho nagira ingorane sinaronka abo mvugira ariko nk'ubu kuja muri koperative ni byiza kuko bigiye kudufasha no kumenyekana kumenyekana kuko ubu ikintu kigiye kuba ari ikibazo tugiye guhura nacyo ari iki kibiramutse gishitse birorosha ingene koperative yaguruka aja kutububwira kandi bakatwitaho kare bakatwumviriza gusumba umuntu agiye ari wenyine ari umuntu umwe wenyine. ubwo nta gihe mushobora kuyumvirana imbega ibyo bintu byogira amakoperative bakaza baradutoza amafaranga yo, yo guterera ugaca usanga hariho amafaranga y'iwacu ukumbure cyangwa ugasanga baduciriye amafaranga menshi intererano ivyo bintu ntibishika ugasanga bamwe bamwe ntibumva uwo mugambi ubusanzwe nka twebwe tumaze kubyumva turabona ko ari byo turabitahura aho kumubwira n'abandi nabo bataratahura tuzuza turabatahuza buke buke ngira nabo bakabitahura mwebwe ko musanzwe mukora umwuga wo kudandaza mujabuka imbibe nibaze yuko ari umwuga cyangwa ari igikorwa kibatwara umwanya munini muri umwanya wo kuvugana ibijyanye na koperative gukurikirana ibikorwa byayo neza dusanzwe tuba turi mu mashyirahamwe tukaba turi dusanzwe dufise gahunda zacu z'uburyo duhura umva muri uwo mwanya wo duhuriye ko kuri amashami niho tubona ko twoza turayagira n'abanywanyi bacu bijyanye na koperative bivanye n'ukuntu kumbure mwumvikanye ingene koperative yanyu itunganywa murabona yuko hariho inyungu mu bijyanye n'amafaranga muronka kanaka ego ubusanzwe gukorera muri koperative inyungu kuboneka. kuko izuba yavuye um, amafaranga aba make aba menshi dushobora gukora turondera inyungu kuko tutabonye inyungu ntaho tubireka mfate nk'akarorero mwatanze intererano hama kumbure iyo ntererano mu bw'ikibafashe iki nk'umunywanyi wa koperative ijya nyenerano niba niwo mutahe wa koperative kandi koperative niyo ubudandaje nawe ntushobora kudandaza uhomba ukakidandaza hama ukaronka inyungu na koperative rero nuko tuzotora umutahe hama turangure ibidandazwa hama tubidandaze tugarukane inyungu iyo nyungu nayo ni yacu twese turi muri koperative kandi ni byiza ko tuza kuzana uburyo bungana kugira ngo hageze mu kugabura inyungu tugabura inyungu zingana uko tuba twazanye imitahe ingana mbega nko mu gihe bishitse ugasanga hari umwe mu badandaza basanzwe akora igikorwa nk'ikiwanyu akavuga nti jewe ndifuza kuza muri koperative mugabo nta mafaranga kumbure intererano ingana n'iy'abandi mfise muri icyo gihe murashobora kumwemera ko yinjira bimeze gute ivyo nibaza ko ivyo tubaza tukumvikana ko neza tukanonosora ni kuko hari aho novuga ngo wego canke we nkasanga bamaze kutumvisha ingene byogenda nkasanga ca kintu kirimo Mathias Kinezero ni umuhinga yanonosoye ibijyanye n'amashyirahamwe aharanira inyungu z'ubutunzi akaba ari nawe yahaye inyigisho abakenyezi ku bwa Frabo zingene bakorera hamwe muri koperative asigura ko koperative itandukanye n'ayandi mashira hamwe aharanira inyungu z'ubutunzi ngo kuko kenshi hurumbirwa n'abantu bafisa mikoro make aha mu Burundi mbere cyo kimwe mu bindi bihugu hari ubwoko bwinshi hamwe hari amashira hamwe adahana inyungu za politiki bimwe mu gifaransa bita ASBL aya rero siyo turiko turavuga turiko turavuga amashira hamwe aharanira inyungu nuvuga abagwizatunga bafise amikoro make hanyuma ikabafasha iki ikabafasha kubera ko bakorera hamwe nishira hamwe urumva ubwo buryo uciriritse bugereranye bafise nubwo heza bakegeranya bakagira umutahe hanyuma rero niba ari ukudandaza bakadandaza niba ari ukurima bakarima ngira ngo kuhara bagendagenda baramaze kubona nka harya za bugarama harya aho amakoperative y'abarimyi b'ivyamwa amakoperative y'abarimyi b'imboga igihe ariko barakorera hamwe rero hajya hagira ati bubiri bumarana ubupfu kubera ko baba bashize ingufu hamwe hariho ibikorwa bimwe usanga bica biborohera kubera bari hamwe noneho naho twafata n'uwo mutahe niba ari abantu cumi bakazana ibihumbi ijana jana urumva ubaye umuriyoni iyo ufise umuriyoni kuranguza umuriyoni no kuranguza ibihumbi ijana si cyo kimwe naho bidasigura yuko kubera ko nyine ari ibintu muba muriko murakorera hamwe usanga hariho ibintu bishobora gushaka biborohera ni ukwita nk'amafasilite cyane cyane ni uvuga ko koperative ikunda gufasha abantu bafite uburyo bugereranye hanyuma ikindi kintu rero kumbura novuga ko gitandukanye cyane koperative n'andi mashyirahamwe ni uko hajamwo n'ibintu vyerekeye ivy'imibano bijya bita no sociale mu gifaransa kuko ibintu byerekeye gushigikirana bijya bita solidarite mu gifaransa ivyo o ni ibintu bahimiriza cyane muze muri koperative Mathias Kinezero abandanya asigura ko kugira ngo koperative itangure abayigize nibo baja hamwe bakegeranya ibikenewe nk'umutahe n'impapuro zirangiye koperative zikenewe hama bakegera abajejwe by'amashirahamwe aharanira inyungu z'ubutunzi muri leta kugira ngo baronke uruhusha rwo gukora ngo kandi ni nabo bashinga urwego nyobozi hariho bimwe bo nyine bashitereza kuyikorera kuko nko kwegeranya amafaranga azogira umutahe cyangwa gushinga nyine uwo mutahe kugira ngo haboneke inzego izo nzego ni ukuvuga iki ni ukuvuga abazorongora koperative uba rero eh, ari we nyamukuru ni ukuvuga nka perezida azoba aserukira iyo koperative niwe aheza rero yakira ya dosiye n'ibiyigize akayacaza ashira kwa rwego api rujejwe kwemerera amakoperative akaheza agatanga iyo dosiye kugira ngo bayike iba koperative ibivutse umunsi naho api yemereye gukorera ku mugaragaro bakayiha e, ya nomero ndanga ubutozwa kori nk'ibita n'ifi bikaba kagaruje do commerce aho rero koperative iba yemeye gukorera ku mugaragaro kitangura gukora ndayishimiye Sauda umukenyezi asanzwe akora urudandaza rutonja bukambibe ahimiriza abantu gukorera hamwe ngo kuko bifasha gutorera umuti ikibazo ikicanye kiriya mu mirimo ya misi yose twobatera kamuko nabo bo hamwe bakava kudandaza bonyene ko twabonye mbonye ari byo byiza kwishyira hamwe kuko iyo mushize hamwe muraronka ukuntu mwiyungunganya mugasaba ingurane bakayibaha cyangwa nimba mujya butsiko ngo kurangura ibintu mukaza babifashe mukajya kuvugira hamwe kubera babonye ko muri abadamu mudandariza hamwe birafite akamaro kanini bizodufasha no mu butegetsi mu gusaba impapuro zo gucuruza n'imisoro umupfasoni tuyishime zeredemta nawe ahanura abantu kutababanya mugenda ko ngo kuko iyo umuntu akorera hamwe n'abandi aramutse agize ikibazo acaronka abamufasha byoroshye ni ubu mutumo yuko yoreka ko ufize ingorane abanywanyi bakamenya ko wagize ingorane bakagushikako kandi ujya muteye wawe kubera ko uri kurakora ntibizobuza kuronka inyungu cyo kumwe n'abandi ibikorwa bizobandanya ariko uri wenyine urwaye mm, n'ivyo byose n'umuteye wawe ucuryama nawe ku musego gushikaho n'uwo kuja kwivuza ugateba ahera kuki ko urunguka Mathias Kinezero umuhinga yanonosoye ibijyanye n'amashyirahamwe aharanira inyungu z'ubutunzi amenyesha ko iyabantu bakoreye hamwe byoroha kubafasha ari nayo mpamvu atera akama abantu bose bafise amikoro make bivuza gutera imbere ko boja hamwe naho hariho ibi byerekeye imibano ni koperative koperative mu bisanzwe yateza gukora mbega mwebwe nk'umuhinga ni akahe kamo mutera abantu kumbura usanga bafise ayo mikoro kumbure atari ikirenga kugira ngo bashobore guhurira hamwe bashobore kwiteza imbere gusumba mu bikorwa byabo bya misi yose by'ubutunzi ni ukuri kujya mu kirundi bavuga ati nyamwigenda ko ni nyamwigenda ko nyine abantu iyo bagiye mwishyira hamwe n'abandi twoba bakunda kuvuga ati abagira neza biranaborohera kugira ngo babaronke aho bahera kugira ngo babafashe abantu bari hamwe bungurana byinshi barungurana ubumenyi nuko kudandaza nyine n'igihe biba bishitse kuko birashobora gushika ugasanga nk'umunywanyi arashoboye kugira ngo agere nk'akandi kantu ashobora gukora akamwinjiriza amafaranga hari aho usanga n'ubwenge yakuye muri koperative ariko buhindukira bukamutuma yisununura none urumva rero mu ijambo rimwe novuga yuko aba bantu bose bafise uburyo buke mugabo bafise icyifuzo cyo kwiteza imbere ni byiza ko baja hamwe